da'a ila dalalatin au sanna sunnatan je poglavlje grijeha onoga koji poziva na dalalet ili uvede neki loš običaj među ljude kao što nam je poznato za razliku od imami muslima, imam, El al-Buhari je postavio u svome sahihu, u svojoj zbirci sahih hadisa, je postavio naslove od sebe. Dakle, on je napisao naslove tih poglavlja. I često ti naslovi nose isto isti izraz, isto nosi što i hadis koji je kasnije spomenut. Dok muslim nije napisao u svome sahihu naslove, već je to kasnije napisao imam Neovi, komentator muslima. Buharija često u ovim naslovima nam kaže rješenje određene mesele, određenog šarijatskog pitanja, tako da kasnije navodi hadis koji samo je dokaz, delil, zato što je već rekao. Dakle, govorimo o vrlo važnoj temi za nas sve muslimane, a to je pitanje kakav je stav islama o onome ko uvede loš običaj ili ko poziva na dalale. Ko su ti koji uvode loše običaje i koji su to loši običaji, pa se zovu lošim običajima, a nasuprot tome koji su to lijepi običaji? I šta se pod tim misli u hadisima Resulullah I šta je lijep i ružan običaj u odnosu na novotariju? Sve ćemo to inša Allah ukratko sa Allahovom pomoći pojasniti. Kaže imam al-Bukhari babu ismi ila dalale. Poglavlje o grijehu onoga ko poziva na krivi put eu senne sunneten sejie ili uvede međunarod jedan loš običaj li kauli Allahi ta'ala i to po riječima uzvišenog Allaha dželle šanu wa min awzari alladine yudillunhum bighayri ilm ovo je dio ajeta koga spominje u sure el el ankebut i kaže wa min awzari alladine i od tereta onih koje su na krivi put odveli bi gajri ilm neznajući. Iz džehla, iz neznanja. Dakle, nosit će i grijeh onih koje su na krivi put odveli. Zatim kaže u hadisu, broj hadisa 7321. Pročitat ćemo sened ovoga hadisa da se učimo i ovome, ako Bog da, inša Allah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل evvelen. Kaže u ovome hadisu Rasulullah a.s. Lejse min nefsin tuktelu zulme. Ko, god bude ubijen na ome svijetu nepravedno, zulumom. Šta znači nepravedno? Nije šarijatski propisano da bude ubijen. A koji je to šarijatski? Koji su, šta to čini čovjeka da može biti ubijen? Čovjek musliman. Šta to čini? Troje. Ez zina badel ihsan. Da zinaluk ne uzubila nemoral počini nakon što je bio oženjen. Koje je drugo? Et tariku li dinihi el mufariku li džemaati. Onaj ko ostavi svoju vjeru i napusti svoj džemat. Džemat muslimana. Misli se ispravan džemat kako treba. I koje je treći? Ko ubije čovjeka bi gajri hak, wa katlu nefsim hak. U ta tri slučaja dozvoljeno je ubiti muslimana. Ako počini izinalog nakon što je oženjen, ako je ubio nekoga bi gajri hak i ako je ostavio svoju vjeru. U tome slučaju ne smatra se zulumom njegovo ubijstvo. I to ubijstvo sprovodi ko? Imamul muslimin halifa muslimana. Dakle, u ovakvim društvima gdje ne vlada islam nije dozvoljeno primjenjivati takvu šarijatsku kaznu od pojedinaca ili od, grupa muslimana koji ne imaju vlasti. Ovo je samo da pojasnim ukratko tu, e, tu meselu, to pitanje. Dakle, da ne bi neko došao i rekao pa mi hoćemo sad šarijat da primjenjujemo, a hajmo mi da, za koga znamo da je musliman a ostavio svoju vjeru, hajmo ga uhvat pa ga ubiti, to nije dozvoljeno. Zato što bi na taj način nered veliki nastupio. Već treba da bude džemat muslimana koji imaju snagu, koji imaju ovaj menea, kako se kaže u šerijatu, a to jeste imaju vojnu vojnu silu, da mogu to sprovesti i tako dalje. Imaju sudstvo ispravno i tako dalje. Dakle, kogod bude ubijen zulumom, na prvog onoga koji je ubio sina Ademovog, znamo da je Kabil ubio Habila iz poznatog događaja koji nam se spominje i u, u Kur'anu u suri i Al-Maide. Koji god čovjek bude ubijen zulumom, prvi sin Ademov će snositi grijeh od toga ovaj ravija kaže sumnja je li rekao Boži poslanik ili nije, ali sad selam, ali to je jedan dodatak u hadisu, min demiha, od njegove krvi. Od krvi toga ubijenog. Dakle, i on će snositi kabil, snosit će grijehe svakog ubijstva na Dunjalu kod okijametskog dana. Zašto li ennehu sennel katle evvelen? Zato što je on među ljude uveo taj običaj ubijstva i to, to loše E, tu lošu radnju uveo je među ljude. Pa će on snositi grije svih onih koji dođu poslije njega i ubiju bilo koga bigajri hak. tim što smo vidjeli iz, što ćemo vidjeti iz kuranskih ajeta, da se onima neće ništa od njihovih grijeha umanjiti. Kaže imam Buharija ovdje u naslovu ovoga poglavlja men da'a ila balalatin ko bude pozivao ljude na dalalet, na krivi put. A krivi put je sve ono što je mimo Kur'ana i sunnata Resulullahovog alaihissalatu Mišljenje koje je zasnovano na Kur'anu i sunnetu, to jeste kojim se zaključilo nešto iz kuranskih ajeta i hadisa Resulullah selam nije dalalet. Zašto? Zato što je baziran na opet na Koranu i sunnetu. Ali ono što, što ne ima svoje osnove u ajetima i u hadisima Resulullah a.s. to je dalalet i to je krivi put. Ko bude pozivao na dalalet, taj hadis prenosi ovim ovakvim izrazom, prenosi ga muslim i Ebu Davud i Tirmizi putem El Ala ibn Abdurrahmana od njegovog oca od Ebu Hureyre radijallahu anhu u kome kaže Resulullah a.s. Men da'a ila huda kane lehu min al mislu uđuri men tebi'ahu la jenkusu dhalike min uđurihim šeja. Što u prevodu znači men da'a ila huda ko bude pozivao na pravi put ljude kane lehu minal eđri imaće nagradu mislu u men tebi'ahu kao nagrade onih koji ga budu u tome slijedili la jenkusu zalike min šeja ništa se neće umanjiti od njihovih nagrada dakle onaj ko bude upućivo i ukazivo ljudima napravi put imaće sevab i onih koji ga u tome budu slijedili a onima koji ga budu u tome slijedili neće se ništa umanjiti od dobra. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ Ako bude pozivao na dalalet i na krivi put, kana alejhi min al ismi nosit će toliki grije mislu, misla atami men tebi'ahu kao grijehe onih koji ga budu u tome slijedili la jankusu zalike min atamihim šeja ništa neće smanjiti to od njihovih grijeha. Imamo i drugi hadis koga prenosi muslim u rivajetu Abdurrahman ibn Hilala od Džerir ibn Abdullaha el-Beđelija u poduženju jednom hadisu u kome kaže Rasulullah a.s. Men senne fil islami sunneten hasene ko uvede u islam jedan lijep sunnet oko ovoga izraza sunnet, malo ćemo se kasnije pozabaviti. Felehu eđruha wa amile biha ba'dahu min gajri an jenkusa min udurihim šeja. Imaće sevab za to, će nagradu za to i nagradu onih koji po tome budu nakon njega radili, pazite ovo, nakon njega radili i tome ćemo obratiti kasnije pažnju s tim da se njima neće ništa od njihovih nagrada umanjiti. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَ Ako u islam uvede neki loš običaj, كَانَ عَلَيْهِ vizruha Na njemu će biti grije. Koga? samog sebe što je to uradio, wa vizru men amile biha ba'dahu i grijesi oni koji nakon njega budu potome radili min an S tim što se njima neće ništa umanjiti od njihovih griha. Prenosi ga isto tako putem Munzer ibn Djerira od njegovog oca, s tim što se izraz šejan spominje ovdje u nominativu, kaže šejun, neće se ništa umanjiti. I isto tako Tirmizi drugim rivajtom prenosi od džerira, ali izrazom men senne sunnete hajrin, ko uvede sunnet dobra. Uemen senne sunnete šerrin i ko uvede sunnet zla. Objasnit ćemo što znači sunnet. U osnovi sunnet znači put. Znači nešto što je već neko uradio. Znači jedan put kojim je već neko prošao. To znači sunnet u jednom jezičkom značenju. I ovdje u ovim hadisima je došlo u tom obliku. U smislu, ko uvede u islam jedan loš sunnet, jedan loš običaj. Dakle, sunnet po ovome značenju, šta je neko radio prije, može biti pohvalan, a može biti i, i pokuđen. Pa kada se kaže sunnet Resulullah, ali i zato onda je to pohvalno. A kada se kaže sunnet faraona, onda je to pokuđeno. Znači sunnet u jednom jezičkom značenju znači put. Neko je po tome išao, slijediš nekoga tim putem. Pa se kaže to je sunnet nekoga. Čiji je to sunnet? Kaže to je moj sunnet. Dakle, sunnet može biti lijep i može biti ružan. Koji je lijep sunnet? Onaj koji je radio Rasulullah, alaihi salatu wasalam koji ima svoju osnovu u, u islamu. Po ovim hadisima možemo shvatiti da onaj ko uvede u islam nešto što je Resulullah a.s. radio, dakle u smislu oživi sunnet Resulullah a.s. koji je zamro među ljudima, nepoznat. Kada oživiš taj sunnet, ima sevab zato i sevabe svih oni koji te u tome budu slijedili bilo koji od sunneta Resulullah da ga oživiš. I zato je puno važno uzeti i čitati sunnete i biografiju Resulullah a.s. Da oživiš nešto od njegovog sunneta. I drugo značenje, ko uvede u islam jedan lijep sunnet, to jeste nešto što koristi ljudima. Pa ga ljudi u tome budu slijedili. Kao što ćemo vidjeti u hadisu muslima, koji je poduži, a ja ću gledati da vam na samo u prijevodu pročitam, u kome nam pojašnjava ovo pitanje. Kaže od Ebu Amr, Džeri Ribni, Abdullaha, prenosi se da je rekao, u sred bijela dana bili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem, pa mu dođe jedna grupa ljudi golih i ogrnutih vunenim ogrtačima ili sa abajama od prugastog vunenog platna i sa obješenim sabljama bili su većinom, odnosno svi iz plemena Mudar. Vidi se na njemu siroma, na njima se primjećuje velika, veliki fukaraluk, neimaština. imaština. Lice Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem izmijeni se kada vidje njihovu neimaštinu. On zatim uđe, pa izađe, pa onda naredi Bilalu da prouči ezan. Zatim klanja, pa ustade da održi govor, hutbu i reče, o ljudi, ja ejuhan nasu taku rabbekum ulladhi halakakum min nefsin wahide. Tako je Resulullah ali sad znao, znao počinjati svoje hudbe. O ljudi, bojte se vašeg gospodara koji vas je stvorio od jednog čovjeka i od njega je stvorio bračnog mu druga. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء i od njih dvoje mnoge ljude i žene rasprostranio. واتقوا الله الذي تساءلون به i bojte se Allaha čijim imenom jedni druge dozivate, wal arham i čuvajte rodbinske veze i nemojte ih kidati, inna Allaha kane bikum rahima, rakiba, Allah zaista osmatra i stalno nad vama bdi. Ovo je prvi ajat iz sure ennisa. Kad je proučio taj ajat Rasulullah a.s. proučio je ajet iz sure Al-Hashr, 18. ajet, يا أيها amanu taqullaha wal tanzur ولتنظر ma qaddamat o vjernici, bojte se Allaha, nek svaka osoba osmotri šta je spremila za sutra. Zatim kaže, neka dijeli čovjek od svojih dinara, od svojih zlatnika i dirhema, srebranjaka, od svoje odjeće, od saa, to jedna mjera, pšenice, od jednog saa svojih hurmi, pa reče makar i polovinu hurme neka čovjek dadne. Dođe jedan čovjek od Ensarija sa zavežljajem toliko teškim da su mu ruke iznemogle. Prvi dođe. Ovdje je šahid, ovo hoćemo da istaknemo u ome hadisu. Dođe prvi među, taj narod i donese sadaku. Ljudi su dolazili i donosili darove hedije i Sadak. Ugledali se na to, on ih je potakao tim svojim darežljivim darom koji je učinio. Tako da sam vidio, kaže ovaj ravija, dvije velike hrpe hrane i odjeće. Lice Allahova poslanika, ali selam, zbog toga je tako zasjelo kao da je pozlačeno. Poslanik, ali selam, reče tada taj hadis. I ovo se zove u hadiskoj nauci esbabu burudil hadis. Uzrok zašto je jedan hadis rečen. Često moramo znati zašto je određeni hadis rečen da bismo znali ga protumačiti u određenom smislu, određenom kontekstu, ko što znamo da ima esbabu nuzul Kur'an, uzrok objave određeni ajeta u Kur'anu, nešto se desilo, pa je Allah objavio taj ajet. Tako i ovo. Nešto se desilo, pa je Resulullah a.s. rekao određeni hadis. Kad znamo uzrok šta, toga šta se desilo, uzrok ovoga hadisa, kad znamo događaje koji su bili povodom da se kaže određeni hadis, onda nam je lakše shvatiti i značenje samog Hadiza. Nakon ovog događaja Resulullah ali sad sam kaže ko uvede jedan lijep običaj u islam imat će za to nagradu, a i nagradu za sve one koji poslije njega to budu radili. Dakle, on je taj ensarija, naveo je druge da dadnu isto sadaku. Pa se njemu piše i za njega i za one druge, a drugima se ništa neće umanjiti a da se ne umanji njihova nagrada. Ako uvede u islam jedan ružan običaj, bit će mu teret i teret svih onih koji ga čine poslije njega, bez umanjenja njihovog tereta. Dakle, iz ovog hadisa vidimo koliki je sevap, kolika je nagrada da se uvede nešto od dobra, bilo da se oživi međunarod, bilo da se oživi sunnet, Resula ali sad sam koji je zamro među ljudima ili neko dobro da čovjek bude inicijator da potakne ljude u tome dobro. Vidiš da je potrebno da imamo džamiju u mjestu gdje je ne ima. Pa ti budeš ti taj koji je potakao druge ljude, ustaneš među ljudima i kažeš ljudi nama treba džamija. god dadne i ti imaš za to se vaba. Kao da si sam džamiju napravi. Jer si drugima ukazao na hajr. Men della ala hajrin, et dalu ala hajri kefaili. Onaj ko ukaže drugima na hajr, je kao da je i sam taj hajr uradio. Nasijat, kad koga nečemu još pa on to uradi, kao da si to sam sobom uradio. Dakle, tolika je, toliki je selav od toga. I Resulullah ali sad sam kaže u svome hadizu koga prenosi Tirmizi i Ibn Mađe Nadbarallahu abden semi'a me kaleti. Allah usrećio svoga roba koji čuje nešto od moga govora. Resulullah ali sad sam kaže. Pa kaže prenese na druge kao što je čuo. Pa možda će onaj kome je on prenio to bolje razumjeti to što sam ja rekao nego taj koji je to prenio. Dakle, kada ukažeš na imaš sevab od toga, a Resulullah ali sad sam pored ovoga što nam kaže da prenosimo njegove hadise kaže u drugom E, rivajetu kaže belligu anni walau aje prenesite od mene makar to bio jedan ajet ovaj hadis prenosi Buharija. Dakle i ajete i hadise Resulullah a.s. na nama je da prenosimo to. I ne ima mjesta nimalo govoru onih koji kažu niste vi ali mi da vi možete prenositi ajete i hadise. To treba pustiti samo onima koji nose visoke diplome koji su dugo godina se bavili ilumom, pa nek oni prenose i nek oni uče ajete i hadise druge. Ako bismo ograničili na to, onda bi se vrlo malo iluma proširilo i onda bi najveći dio iluma ostao nepoznat ljudima. Nego na svakome od nas je po hadisu Resulullah da da prenese onoliko koliko zna. To je to. Ne ono što ne zna, to ne smije, nego onoliko koliko zna od ajeta i od hadisa Resulullah alaihissalatu Beligu anni, hadis u Buhari stoji Prenesite od mene, ovo je naredba, a naredba znači da se mora izvršiti. Prenesite od mene makar bio jedan ajet. Onoliko koliko znaš, toliko na druge prenesi. Onda je svakako razumljivo istoga da je tvoja dužnost prvo da znaš, pa onda na druge da svakako prenosiš. I kaže Resulullah sam u hadisu koga prenosi i Buharija i Muslim, dakle mutefakun alaihi, men yuridillahu bihi hajran yufaqihu fid din. Kome Allah tjedne dobro, nauči ga razumijevanju vjere. Nauči ga razumijevanju vjere, jer je razumijevanje vjere u stvari put do, do rada ispravnog po vjeri svakako. Sa druge strane, vidjet ćemo da je veliki grijeh pozivati ljude na krivi put. I da će takvi snositi odgovornost i za sebe i za one koji, koje su na krivi put odveli, a onima se ništa umanjiti od njihovih grijeha neće. Kaže Resulullah alaihi u hadisu koga prenosi Darimi i Ebu Davud i koji je Hasan dobre predaje dobrog seneda kaže men efta bi gajri ilmin kane ismuhu ala men efta ko dadne fetvu i dadne neko šerijatsko rješenje bi gajri ilm bez znanja kane ismuhu ala men eftahu grijeh je na onoga komu je dao tu fetvu i komu je to odobrio komu je to ođajezio i komu je dao takvo rješenje ومن أشار على أخيه بأمر ako ukaže svome bratu muslimanu na nešto ja'lamu enne rušde fi gajrihi, znajući da je ispravno i bolje u nečemu drugom, a ne u tome što mu on govori, fe kad hanehu, on ga je izdao. On ga je prevario, on ga je obmanuo i, i izdao. Pogledajmo u suri El Ankebut, u ajetu koji smo malo precitirali. citirali, podrobnije šta nam Allah kaže o onima koji odvode na krivi put i koji govore vjeru po svojim prohtjevima. A vjeru propisuje samo Allah i niko drugi. Da vidimo šta nam Allah uzvišeni kaže u ovim ajetima وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا I kažu oni koji ne vjeruju. Šta znači koji ne vjeruju? Ne znači samo da je za nijeko Allaha. Šeitan ne vjeruje. A šeitan je od onih koji su najviše ubijeđeni u postojanje uzvišenog Allaha. Jer je govorio sa uzvišenim Allahom. Jer kaže, kale rabbi, i reče šeitan, Allah nam to prenosi, gospodaru moj, envirni ila jeumi yub'athun, ostavi me živog do dana proživljenja. Pa šeitan kaže Allahu obraćajući se gospodaru moj. Govorio sa Allahom, čuo Allahov glas i priznaje Allaha kao gospodara. Al mu nije mutija, al mu nije pokoran. I zato Allah kaže Eba, ve stekbare, ve kjane kafirin. Odbio je, uzoholio se i postao kafir. Dakle, nije samo kafir, ateista onaj ko kaže, on laže u stvari, ali ko kaže da ne vjeruje da postoji Bog, on ima drugih koliko hoćete bogova svojih, koje obožava mimo Allah. Ne uzovrila. Ali, kafir je svaki onaj koji Allahu nepokornost izrazi. Bilo da kaže, bilo u vjerovanju, bilo u radu. Nekada čovjek može reći, ja vjerujem Allah i prihvatam sve. Ali ja sam ne uzubila anamo, on asija Allahu. Kao što su židovi rekli, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا I rekoše, čuli smo, dakle, mi znamo da je to od Allaha, ali smo asije, ali nećemo Allahu za inad ne uzubila. To su rekli. Dakle, oni vjeruju da ima Allah, ali nije vjerovanje samo u, u shvatanju da ima Allah i samo u znanju, već je vjerovanje i u znanju i u prihvatanju i u pokornosti. Jer ako tvoje vjerovanje neće te dovesti do pokornosti, onda znači da je to lažno vjerovanje, da je to vjerovanje samo na jeziku i zato Allah kaže je kulune bi ili je kulune bi elsinetihim. Oni govore svojim ustima ili govore svojim jezicima. Zar može čovjek nečim govoriti drugim osim jezikom i ustima? Allah nam takvim izrazom kaže govore svojim jezicima i svojim ustima, što znači to ne ima svoje osnove u, u stvarnosti. To je njihova, što mi kažemo, isprazna priča. Priča iza koje ništa ne stoji, ništa ne vrijedi kod Allah. Dakle, mora biti uz iman, uz iman u srcu, riječi mora biti i, i amel, moraju biti i djela. Kažu oni koji su zanijekali Allaha, ili su mu nepokorni, ili su ili mijenjaju Allahu vjeru, lilladine amenu, kažu vjernicima. Pazite sada. Ako su vjernici, rekli smo da nisu vjernici samo koji kažu mi vjerujemo, nego oni koji se Allahu pokoravaju. Pogledajte, ovo je jedan od vrsta i načina kako pokušavaju na krivi put odvesti ljude. Kažu vjernicima i te bi se bilena, slijedite vi naš put, slijedite vi ovo što, mi vama kažemo. Wal nahmil a mi ćemo ponijeti vaše grijehe. Drugim riječima kažu, budite sigurni, ako ima u tome kakva grijeha, mi na sebe to smićemo i mi na sebe, na sebe to Snosimo sve te grije. Pogledajte te laži i te zavlode. Ako je u tome kak, kakav grije, neki je na nas grije. Tako govori i dan danas. I govorit će do kjameskog dana. Zašto ako je grije? Zar smo mi ne neuzubila kao kršćani koji su zalutali? Pa ne znamo šta je grijeh, a šta nije grijeh. El halalu bejin, wal haramu bejin. I halal i haram je jasan. Allah je dao u tvojoj duši ono kako možeš primijetiti jel valja ili ne valja. Kako? Ma hake fi nefsike wa hifte en jatalija alejhin nar. To ti je Resulullah sam kazao. To ti je on rekao i objasnio da imaš pravilo za cijeli svoj život. Ne imaš ti i mnogi, ne imaju vremena ove knjige obimne. Fikha da uzmu, često ne imaju prilike ni da u lemu pitaju. Kako ćeš znat da je nešto grije, da je nešto haram, ne smije, da ne valja? Kako ćeš to znat? Ono što ti ne da mira i bojiš se da te ljudi vide da to radiš. Nisi rahat kad to radiš. Vrati se sebi, sam sebe upita, valja to? Kriješ te kad to radiš, ne voliš da te da svijet vidi. Odmah ima nešto. A onaj, a ima ima oni stvari u kojima je šubha, u kojima je sumnja, jeli ili nije. Ko uđe u takve stvari, koje su sumnjive, sigurno će pasti u haram. Kao onaj koji čuva oko ograde. Svaki čas može njegovo stado upast unutra. Može zijan, otići u zijan. Zašto se tome u osnovi približavati? Dakle, musliman se mora čuvati i, i šubhi, i onoga u čemu leži sumnja. Nisi siguran jel bolje ovo ili ono, bolje ostani. Sačuvat ćeš svoju vjeru. Fakad istebre eli dini i irdi, kaže Resulullah alaih A ovo je od četiri hadisa na kojima islam leži cijeli. Sačuvao je takav, ko, se bude klonio šubhi i sumnjivih stvari, sačuvao je dini i svoju vjeru, ve irdi i svoju čast, svoj obraz. Pazite da nastavimo ovaj ajet. Oni govore mu'minima, slijedite vi naš put, a mi ćemo grijehe vaše snositi. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ Ništa oni neće, to jeste na kijametskom danu, htjeti ponijeti od njihovih grijeha, jer će se oni o sebi zabaviti na kijametskom danu. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Oni su samo veliki lažovi, Vele jahmilunne eskalehom, ali Allah će dati, Allah će ih natovariti. Eskalehom, njihovim grijesima i njihovim tovarima, ve eskalen na eskalihim. I drugim, i drugim teretima uz one koje oni i onako nosi. Vele yus'elunne qiyame, a sigurno će biti pitani na kijametskom danu, amma kanu jefterun, o onome što su iftiru donosili i govorili, to jeste što su lagali na uzvišenog Allaha Đalešanu. A kakav je hukum takvi? Šta Allah kaže za takve koji mijenjaju Allahovu vjeru i olako drži do Allahove vjere i krivo je tumače innel ladine jeftaruna ala Allahi la yuflihun oni koji izmišljaju lažna Allaha nikad uspjet neće. Mufesiri kažu nikad iz džehennema izaći neće i nikada u džennetu ući neće. La juflehun. Koji budu na krivi put odvodili i koji budu ljudima krivo govorili. Ne samo to. Je jedna napomena vrlo važna u ovome svemu. A to je. Nekada čovjek ne tumači krivo ali učestvuje u tuđem dalaletu. Neko će postaviti pitanje kako ja mogu biti odgovoran za nešto što nisam uradio. Da li će čovjek biti pitan za nešto što nije uradio? Hoćeš, bit ćeš pitan za nešto što nisi uradio ako si to trebao uraditi. I ako si to bio dužan uraditi. I zato svako ko zna, ne samo ulema, ne samo učeni, već i oni koji su naučeni, onoliko koliko su naučeni, dužni su prenijeti na druge. Jer ako budeš šutio i ne budeš tumačio Allahu vjeru, onda gdje si pozvan i dužan da je objasniš ljudima, pa ljudi budu krivo radili i ti snosiš njihov grijeh. Jer si učestvovao u njihovom dalaletu. Šta je za to deli, Šta je za to dokaz? Kur'an uzvišen kuranski ajet Inna alladine yaktumuna ma anzalna min al oni koji budu sakrivali ono što smo mi objavili od jasnih dokaza i pravoga puta min ba'dima bayyanahu lin fil kitab nakon što smo to ljudima u kitabu obejanili i jasno kazali ulaike alladine jel'anuhumullahu to su oni koje Allah proklinje zbog čega ih proklinje šta su to uradili zato što su šutili zato što nisu objašnjavali istinu jer ova vjera je veliki emanet وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ i proklinju ih svi oni koji mogu da proklinju. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا osim oni koji te obe dođu, pokaju se. wa aslahu i poprave svoja djela wa i ljudima obejane i kažu izađu pred i kažu ovo je istina nije ono što sam prije govorio ili što sam šutio sa ulaika etubu alihim Allah kaže takvima ću ja te obe doći i prihvatiti njihovo pokajanje dakle nekada čovjek može učestvovati u tuđem dalaletu svojom šutnjom jer vidimo u hadizima Resulullah sallam da su njegove riječi, njegova djela i njegova šutnja isto tako šarijatski dokaz. Ako je vidio da se nešto radi, a ušutio. Znači, kaže Ulema, to je svojom šutnjom Božji poslanik, ali sad sam odobrio. I tako i kod nas. Kad neko u našem društvu nešto uradi, a mi ušutimo na tome, onda će neko doći i reći, E taj i taj uradio u društvu toga i toga, a on nije ništa rekao. Znači da je to u redu. A on je učeniji od toga i tako dalje. Ili, ko što će neki reći, pa gdje je do sada ulema bila? Što do sada ulema to nije objašnjavala. Šta je sa, sa ulemom koji su bili prije? Objašnjavala je ulema. I ako otvorimo kitabe, vidjet ćemo da su o svemu i svačemu govorili. Samo što se nastojalo i nastoji od strane nekih da se pokrije to. Da se, da ne zna za to. Da se ljudi zabave drugim pitanjima i drugačijim poslovima. A onaj, alhamdulillah, ko se na Allahovom putu potrudi, ko bude uzrokom nečije upute sa druge strane, imat će zasigurno nagradu za to i za sebe i za druge koji su ga u tome slijedili. Pogledajmo kuranski ajet u kome Allah uzvišeni kaže u sura At-Tur, ajet 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا I oni koji budu vjerovali وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانِ Svakako radili dobra djela i budu ih njihove porodice, njihova djeca budu ih slijedili u tome imanu. hakna bihim zurrijetahum. Mi ćemo im pridružiti njihov porod, njihovu djecu. وَمَا eletnahum min amelihim min šeji, A njihova djela nećemo nimalo umanjiti. Šta to znači? Ako si i ti i tvoje dijete od dženetlija. Ali svakako da znamo da Nešto si uradio na Dunjaluku da za sve to od dobra ima nagrada na Ahiretu. Pa ako si jedan put la ilaha illallah rekao više nego tvoj sin i tvoje dijete, bit ćeš na većem stepenu nego on. A ti bi volio da je tvoje dijete s tobom. E, Allah daje da, da budu tebi pridruženi. a neće se ništa umanjiti od tvojih dijela. Božja blagodat jer si bio uzrokom u njihovom imanu, u njihovom vjerovanju. Pa će vas Allah sastaviti u džennetu na onom većem stepenu. A neće se nikome ništa oduzeti. A ono mene uzubila ko je u dalaletu učestvovao, on će snositi i svoje grijehe i grijehe onih koji je zaveo bez znanja. Da još malo objasnimo šta znači su, e, e, e, loš sunnet. Šta to znači? To znači uvesti nešto među ljudima od običaja što je loše. Kao što smo vidjeli da će snositi grije svih ubistava zulumom koja, koja će biti učinjena do kijametskog dana, snosit će ih ko? Onaj Ademo, alaihissalam, sin koji je prvi ubio. Dakle, ko uvede neki loš adet među ljude? I drugo, ko učini neki bidat pa ga ljudi u tome bidatu, u toj novotariji budu slijedili. I zato je vrlo opasno. Ne samo da čovjek uvede neku novotariju u vjeru, već je vrlo opasno da radi po novotariji pa, pa, se u njega drugi ugledaju. Pogledajmo ovdje, kaže El Muhallab. U komentaru ovih hadisa koje smo spomenuli. Ovi hadisi nas upozoravaju da se klonimo dalaleta i da se dobro čuvamo novotarija i novih, poslova u vjeri. I nose u sebi zabranu da se suprostavljamo putu mu'mina, to jeste putu Kur'ana i sunneta. To u tome shvatamo sada objašnjava komentator Buharije, to jeste Ibn Hajar El Askalani u svome dijelu Fethul Bari, Sahih Buhari, kaže to shvatamo istoga što onaj koji uvede novotariju, nekada je ta novotarija nešto malo, nešto neznatno, neprimjetno kod ljudi. On i ne osjeća opasnost toga, ali ono što dolazi iza toga što će ljudi na to nadodati puno je veće. Pa će do njega doći grije svi oni koji su kasnije radili po tome jer je on bio osnivač toga dalalata i toga krivog puta. Makar to se ne radilo, makar on ne radio po tome, ali je bio osnovao tu novotariju makar to bilo svakako i nakon njegovog života. Dakle, čovjek se mora kontrolisati i paziti u svome životu. Gledati šta radi, jer ono što uzrokuje bilo od hajra ili od šerra, od dobra ili zla, nosit će i za to ili sevab ili, ne daj Bože, kaznu. Posebno u ovome vremenu u kome mi danas živimo dužni smo se prihvatiti prakse Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem. To zato što nam Resulullah alaihi sellem ukazuje na vrijeme koje će doći poslije njega. Da će ljudi mnogo toga uvesti, mnogo toga u, u svoju vjeru ubaciti što nije od vjeri. I zato je često upozoravao svoj ummet i govorio čuvajte se novotarija jer one odvode na krivi put odvode na, na dalalet svaka novotarija jeste dalalet ovdje da pojasnimo pitanje dalaleta Allah a.s. kaže svaka novotarija je dalalet kako onda shvatiti sunnet kažemo postoji lijep sunnet a bid'at je svaki ružan. I ne može bid'at biti hasen. Lijep bid'at ne postoji. Jer Resulullah a.s. kaže jer je svaki bid'at loš. Jer je svaki bid'at dalalet. Šta znači bid'at u osnovi? Bid'at u osnovi znači arapskog jezika uzet od riječi ibteda. Znači uvesti nešto što u osnovi nije postojalo u vjeri. I kažemo mu u jer u dunjalučkim stvarima bidat ne postoji. Kako ćeš kuću napraviti? Kakva ćeš škola voziti? Od ovih dunjalučkih poslova tu ne postoji bidat. Bidat biva samo u, u vjerskim pitanjima. I bidat znači da uvedeš u vjeru što nije postojalo. Što nije postojalo. Dakle, od riječi ibteda učiniti nešto novo što nije postojalo. Od toga je ime uzvišenog Allaha Đelešanu gdje kaže bedija samavati wal ard. Allah je taj koji je stvorio nebesa i zemlju bedija iz ničega. nisu nebesa i zemlja prije postojali. Pa je on taj koji je bedija, koji je nebesa i zemlju iz ničega stvorio. Dakle, bid'at biva u vjeri i biva u onim stvarima koje su nepoznate vjerom uvedene u vjeru. I nije šart i nije uslov za bid'at da ima zabrana. Jer ako ima zabrana, onda je to haram. Pa ne bismo pravili razliku između bid'ata i harama. Svaki bid'at je u osnovi zabranjen načelno hadisom, sve što je novo u vjeru uvedeno, to je zabranjeno. A zabrana haram ima svoj delil iz Kur'ana ili iz sunneta. Nemojte to raditi, ne smijete se to raditi. Teško onome ko to radi. Proklet bi onaj ko to radi. Kazna je ta i ta onome ko to radi i tako dalje. Iz tih takvih izraza razumijemo da je dotična radnja haram i da se ne smije raditi. Dakle, čovjek se mora kloniti tih bidata i novotarija koji bivaju u vjeri. I još jedno pitanje na kraju ovoga svega, da pojasnimo, a to je pitanje teravih namaza. Neki nam postavlja pitanje. Kaže Omer radijallahu anhu kad je vidio u svoje vrijeme ljude da klanjaju teravih namaz, kaže lijepo gle bidata. Kako to protumačiti? Taj hadis. Kao prvo, prenosi se u Buhari i Muslimu. Hadis Zaid ibn Thabita, da je Božji poslanik, ali i selam klanjao u svojoj džamiji namaz, noćni namaz. Pa su ljudi kad su vidjeli da klanja, došli iza njega i počeli klanjati. Zatim nisu ga čuli jedne noći da klanja. Božji poslanik, ali selam, da je došao klanjati. Pa su mislili da je zaspao, pa neki počeše se nakašljavati, kao što kod nas neki kad ima i kažu <clears throat> to ne smije, to, se ne smije u namazu, batal bi namaz ko to namjerno radi. Ako nekome izađe slučajno, neka se popravi, ali ne smije to namjerno raditi. Božijem poslaniku, ali sad sam, htjeli su na taj način da ga upozore, nisu oni bili u namazu, nego da ga na neki način dozovu da dođe klanjati i namaz pred njima. Pa on reče, kako ste vi nastavili raditi, dakle šta ste nastavili raditi, klanjati teravih nama za, mnom, tako da sam se povojao da će vam biti naređeno, da vam postane farz. To kaže Resulullah A da vam je naređeno farz da, budete ravih nama ne biste to mogli obavljati. Pa klanjajte, kaže im Resulullah sam klanjajte kod svojih kuća. Jer je najbolji namaz koji klanjate nama čovjeka u svojoj kući, osim farz namaza. Ovaj hadis je prenos, prenešen i kod Buharije i kod muslima. Kako shvati ovaj hadis? To znači, Resulullah ali sad sam pobojao se da im ne bude naređen farzom teravih namaz, pa je prekinuo klanjati džemative. Prekinuo klanjati u džematu. I drugo, tada je dosta bilo onih koji su pamtili Kur'an, znali ga na pamet, pa su kod kuće svoje mogli koliko hoće učiti. To je jedan hadis. Drugi hadis koga nam prenosi Ebu Hureyre, radijallahu anhu, a nalazi se u muslimovoj zbirci hadisa. Kaže, Resulullah sallallahu alaihi wasallam posticao je ljude da klanjaju uz Ramazan noćni namaz, ali im nije naređivao, strogo naređivao. Pa bi govorio, ko bude namaz klanjao naveče uz Ramazan, vjerujući Allaha, nadajući se Allahovoj nagradi i ustrajavši u tome, biva mu oprošteno, budu mu oprošteni grijesi koje je prije učinio. Pa je preselio Resulullah a.s. a tako je ostalo. Dakle, ljudi su klanjali sa posedi. Zatim je tako bilo u vrijeme hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu i jedan period hilafeta Omerovog radijallahu anhu. I treći hadis koga nam prenosi Buharija od Abdurrahman ibnu El Qari, El kaže, izašao sam sa Omer ibn al-Khattabom, radijallahu anhu jedne noći u džamiju za vrijeme hilafeta Omera radijallahu anhu. Dakle, za vrijeme Božeg poslanika, ali sad sam samo nekoliko noći klanjali su džematile. I onda im je rekao Resulullah, ali sad sam, idite i svojim, kod svojih kuća klanjajte. I tako je bilo za vrijeme hilafeta Ebu Vekr, radijallahu anhu. I jedan period hilafeta Omera radijallahu anhu. Kada Pogledajte kaže ovaj ravija, izašao sam sa Omerom radijallahu anhu jedne noći u Kad ljudi u grupama klanjaju, čovjek klanja sam po sebi, čovjek klanja za njim nekoliko ljudi i tako dalje, pa reče Omer, da sakupim ove ljude za jednim učačem bilo bi bolje. Zatim je tako i odlučio i sakupio ih za Ubej ibn kavom O, njega je odredio da im bude imam u tome namazu. Zatim reče, zatim sam izašao ma'ahu sa njim. Sam izašao, kaže e, Abdurrahman ibn Kari, izašao sam sa Omerom radijallahu anhu jedne druge noći kad ljudi klanjaju za jednim učačem, za Ubej ibn Kabom. Pa reče Omer, lijepog li ovog bidata? Je to u stvari bidat? Nije. To pa je već radio Resulullah a.s. sa jedne strane. Resulullah ali je to radio, pa kada se poboja da će biti farz, rekao klanjajte u svojim kućama. Da li postoji opasnost da će postati farz za vrijeme Omer radijallahu anhu? Ne postoji jer više ne dolazi. Dakle, to u stvari i nije bidat. Ali ga tako nazvao Omer radijallahu anhu, kaže, prije pogledao bidata, a i nije u stvari to. Bidat već imao svoju osnovu kod Resulullah ali I isto, hadis Resulullah ali sad u kome nam kaže Men jaiš minkum ba'di fe se jera Ko bude živio poslije mene, vidjet će mnoga razilaženja. Ovaj hadis si Ebu Davud Tirmizi i kaže da je Hasan sahih. aleikum bi sunneti, držite se mog sunneta, wa sunneti l'hulefa ir rašidin, i držite se sunneta i prakse hulefa ir rašidina. To jeste ove prve četvorice halifa, jer nam u drugim hadizima Rasulullah ali sam pojašnjava koliko će oni vladati. Tako da znamo da ono što oni budu radili, to je i od sunneta Resulullah sam Držite se mog sunneta i sunneta Hulefa ir rashidin el Mehdijine min ba'di, upućeni halifa nakon mene. Addu alejha bin prihvat Prihvatite se tih sunneta čvrsto kao da ste zubima očnjacima i zagrizli. Ne smijete ih pustiti. Wa i umur, a dobro se čuvajte novih stvari uvjeri vjeri, fe inne kulle jer je svaka novotarija bid'at, wa kulle at a svaki bid'at, svaka nova stvar, svaka nova radnja uvjeri to je dalalat i vodi na krivi put. Kako vodi na krivi put? Možda je u tvoje vrijeme to neznatno. Nije toliko za tebe bitno nešto si malo uradio, ali ljudi na to dodaju toliko da, da se to puno proširi. Navešću vam ovdje jedan događaj. Za vrijeme jednog od ashaba prenosi Darini, vjerodostojnim sahih senedom, da je Ebu Musa el Eš'ari rekao Ibni Mes'udu radijallahu anhu. Vidio sam u džamiji ljude kako sjede u halkama i iščekuju namaz ništa Šta dalje radi? U svakoj halki nalazi se po jedan čovjek, a u rukama su im kamenčići, pa on govori, učite tekbir, veličajte Allah Allahu ekber, stotinu puta, pa oni stotinu puta kažu Allahu ekber. Zatim on ponovo kaže, izgovarajte la ilaha illallah stotinu puta. Pa oni izgovore la ilaha illallah stotinu puta. Zatim on ponovo kaže, recite subhanallah stotinu puta. Pa oni ga u tome slijede i kažu subhanallah po stotinu puta. Pa oni izgovore subhanallah stotinu puta. Na to će Ibnu Mes'ud radijallahu anhu. Zašto im nisi naredio da broje njihova loša djela? Koliko će loših dijela tim takvim postupkom zaraditi? ko bi rekao, šta je tu loše? Istikfar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu ekber. Ali na, taj način na koji taj zikr obavljate nije u redu. Jer tako Resulullah ali sad sam nije radio. Ko ovo kaže? Najpoznatiji i najpriznatiji ashabi. Ebu Musa je i Ibn Mesud, Abdullah Ibn Mesud. Kaže, a ja im garantujem da od njihovih dobrih djela neće propast ništa. Zašto im treba to da broje po stotinu puta? Kamenčićima na te načine tako da, da zikre i da tako i badete. Jer se boje da će im nešto propast od njihovih dijela. Neće propast, ali neka uzmu i neka pobroje svoja loša djela koja će dobiti. Zatim je otišao do jedne halke, stao pored njih i rekao, šta to vidim da radite? Odgovorili su, oče Abdurrahmanom, Abdurrahmanov, kamenčićima brojimo tekbire, tehlile la ilaha illallah, tezbije subhanallah i tahmide elhamdulillah. A on im je na to rekao, prebro, prebrajajte vaša loša, vaša hrđava djela, a ja garantujem da od vaših dobrih dijela neće propast ništa. Teško vama, o ummetu Muhammedov, kako brzo srljate u propast. Evo vam njegovih poslanikovih, ali sada ashaba, prisutnih u velikom broju i eto vam odjeće njegove, Resulullahove, ale i još se ni raspala nije, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, vi ili ste uvjeri bolji od Muhammedove, a.s. i ili otvarate vrata zablude i propasti. Oni su mu na to rekli, oče Abdurrahmanov, tako nam Allaha samo smo dobro željeli, a on je dodao koliko je onih koji žele dobro, ali ga ne dokuči. To znači nije dovoljno samo imati čist nijet. Reći ja imam čist nijet, ja imam lijepu namjeru, ja hoću to i to da radim. Ne može. Ova vjera je od Allaha propisana. I dužnost je slijediti i raditi po toj vjeri. I na taj način će čovjek, inša biti nagrađen za to svoje dijelo od Allaha i bit će mu priznato kod svevišnjeg gospodara Tabaraka Vatala, bit će mu priznato pod uslovom isto tako uz to da je urađeno kako treba po islamu i da je u ime Allaha iskreno to urađeno. Molim uzvišnog Allaha da nas pomogne u saznavanju sunneta ove, ovog našeg Rasula alaihissalatu Da ih znamo čvrsto onakve kakvi jesu. Da radimo po njima i da na druge ih prenosimo da budemo od onih koji oživljavaju njegov sunnet u času kada su ga ljudi umrtvili i kada su ga ljudi napustili. Da budemo od onih koji upućuju, koji ukazuju ljudima na pravi put i čijim sebe uzvišeni Allah Želešanuhu upućuje ljude na pravi put i na svako dobro. A da nas ne učini i da nas sačuva od one vrste koji šire šr, šire dalalet i odvraćaju od Allahovog puta. Da nas Allah